Antroji karalių knyga, pirmas skyrius. Ahabui mirus, Moabas sukilo prieš Izraelį. Ahazijas Samarijoje nukrito nuo viršutinio aukšto pro groteles ir susižeidė. Jis siuntė pasiuntinius pas Ekrono dievą Baal Zebubą paklausti, ar jis pasveiks iš šitos lygos. Viešpatės angelas įsakė Elyjui, eik pasitikti Samarijos karaliaus pasiuntinių ir jiems sakyk, ar nėra Dievo Izraelyje, kad einate klausti Ekrono Dievo Baal Zebubo. Todėl taip sako viešpats, iš lovos, į kurią atsiguliai, nebeatsikelsi, bet tikrai mirsi. Ir Elijas nuėjo pasiuntiniai sugrįžo pas karalių. Jis klausė jų, kodėl sugrįžote? Jie jam atsakė, vienas vyras pasitiko mus ir tarė, grįžkite pas karalių, kuris jūs siuntė, ir jam sakykite, taip sako viešpats, ar nėra dievo Izraelyje, kad siunti klausti Ekrono dievo Balzebubo Todėl iš lovos, į kurią atsiguliai, nebetikelsi, bet tikrai mirsi. Karalius jų klausė, kaip atrodė tas vyras, kuris jūs pasitiko ir jums taip kalbėjo. Jie jam atsakė, tas vyras buvo ilgais plaukais ir susijuosęs odiniu diržu. Ahazijas tarė, tai tižbėtis Elijas karalius siuntė pas Elyje penkiasdešimtininką su jo vyrais. Tas, užlipęs į kalno viršūnę, kur Elijas sėdėjo, kreipėsi į jį. Dievo vyre, karalius įsako tau lipti žemyn. Elijas atsakė penkiasdešimtininkui, jei aš Dievo vyras, tai tegul ugnis krinta iš dangaus ir praryja tave bei tavo penkiasdešimt vyrų. Ugnis krito iš dangaus ir prarijo jį bei jo visus vyrus. Karalius siuntė pas jį kitą penkiasdešimtininką su jo vyrais. Tas užkopęs į kalną tarė jam, Dievo vyre, karalius įsako tau skubiai lipti žemyn. Elijas atsakė, jei aš Dievo vyras, tai tegul krinta iš dangaus ugnis ir praryja tave bei tavo penkiasdešimt vyrų. Dievo ugnis krito iš dangaus ir prarijo jį ir visus jo vyrus. Karalius vėl siuntė penkiasdešimtininką su jo vyrais. Trečiasis penkiasdešimtininkas, atėjęs pas Eliją, atsiklaupė ant kelių prieš jį ir maldavo, Dievo vyre, meldžiu, pasigailėk manęs ir šitų penkiasdešimties vyrų gyvybės. Štai, krito ugnis iš dangaus ir prarijo abu pirmuosius penkiasdešimtininkus ir jų vyrus. Prašau, pasigailėk manęs. Viešpatės angelas sakė Elijui, leiskis su juo žemyn, nebijok. Elijas nuėjo su juo ir jam kalbėjo. Taip sako viešpats, kadangi tu siuntei pasiuntinius klausti pas Ekrono dievą Baal Zebubą, tarsi Izraelija nebūtų dievo, kurio galima pasiklausti, tai iš lovos, į kurią atsiguliai nebeatsikelsi, bet tikrai mirsi. Jis mirė, kaip paskelbė viešpats per Eliją ir Jehoramas karaliavo jo vietoje. Antraisiais Judo karalius Jehoramo, Juozapato sūnaus metais, nes Ahazijas neturėjo sūnaus. Visi kiti Ahazijo darbai yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje.